Уроки англійської. Подкаст bbc.ua В ефірі BBC програма The Market. Ринок. Мене звуть Дмитро Костенко. And I'm Susan Fern. Якщо пригадуєте, на лондонському ринку, що на вулиці Брайан-стріт, складні часи. Бізнес торговців на ринку під загрозою, бо ж на вулиці планують звести величезний модерний супермаркет. Минулого разу під час зустрічі торговців у пабі Гаррі Смарт запитав, кому ж це спала на думку та ідея збудувати супермаркет. Gina, it's one thing you haven't told us. Mm-hmm. Who's behind this supermarket? A businessman. Kaz Jansen, I think he's called. Kaz Jansen? Kaz Jansen? Now that name rings a bell somewhere. То хто ж стоїть за планами звести новий супермаркет? A businessman. Каз Джансен. Вірно, і в сьогоднішній програмі Гаррі зустрінеться з отим Казом Джансеном. And we're also going to look at the language that's used to make deductions. Так, ми поговоримо про мову, якою робляться дедуктивні висновки. Та передусім приєднаємося до Гаррі, який саме перебуває на автостоянці поряд з офісом Каза. Слухаючи, постарайтеся відповісти на таке запитання. Why has Gary heard of Kaz Johnson? Чому Гаррі вже чув про Каза Джансона? Отже, увага. Mr. Jansen? Yes? I thought it must be you. You're an old friend of my cousin Lemmy, I believe. Lemmy? No, you must have made a mistake. I've never met anyone of that name. Oh, you must remember Lemmy. You know, he looks a bit like me. He's, um. Uh, oh, never mind. Now, the thing is, Mr. Jansen, I wanted to have a word with you about your plans. Plans? For the supermarket at the bottom of Bryant Street. See, I'm a stall holder in Bryant Street, greengrocer. Uh, uh, let me interrupt you. Uh, you must understand that the supermarket is going to be built. If you've come to ask me to change my <laughs> mind, you're wasting your time. Oh, no, Mr. Jansen. I wouldn't dream of asking you to change your mind. But you do realise there's going to be trouble, don't you? Trouble? <laughs> You can't be serious. Oh, you can't have heard the latest gossip, Mr. То звідки ж Гаррі вже чув про каза? Як він каже? You're an old friend of my cousin Lemmy, I believe. Здається, ви давній приятель мого двоюрідного брата Леммі. Каз Джансен каже, що це неправда. You must have made a mistake. Однак Гаррі, схоже, цілком певний. Він говорить: You must remember Lemmy. He looks a bit like me. Зверніть увагу, що і Гаррі і Каз роблять тут припущення або ж дедуктивні висновки один про одного. Каз Джансон каже: You must have made a mistake. Ви напевно помилилися. А Гаррі говорить: You must remember Lemmy. Ви напевно пам'ятаєте Леммі. Мова вираження припущень чи висновків тема нашої наступної мовної хвилинки. Що ж, Сьюзан, уяви собі таке: ти йдеш вулицею, а назустріч тобі жінка з тенісною ракеткою. Який би висновок ти зробила про неї? I'd think... Um, she must be a tennis player. Ну, а якби ти побачила чоловіка, який серед білого дня, причому дня сонячного, ішов би з мокрим волоссям. Oh, um, he must have been to the swimming pool. Напевно, він був у басейні. Саме в такий спосіб ми і висловлюємо свій висновок про певну ситуацію в теперішньому. Вживаємо дієслово must, а далі інфінітив смислового дієслова без частки to. She must be a tennis player. Якщо ж висновок робиться стосовно ситуації в минулому, структура така must плюс have плюс третя форма смислового дієслова. He must have been to the swimming pool. Ну, гаразд, Сюзан. Наступні вправи. Що ти подумаєш про невмитого чолов'ягу, який серед дня спить на скамійці в парку? He must be drunk. <laughs> Ну, а якщо побачиш свого знайомого, в якого таке червоне обличчя, що шкіра сходить. She must have spent too long in the hot sun. Припущення і висновки у програмі BBC The Market Ринок. Але повернімося на наш ринок. Послухаймо останню сцену ще раз, і цього разу спробуємо почути відповідь на таке запитання. What does Gary say he wants to speak to Kaz Jansen about? Про що, за словами Гаррі, він хоче поговорити з Казом? Слухаймо. Mr. Jansen? Yes? I thought it must be you. You're an old friend of my cousin Lemmy, I believe. Lemmy? Now you must have made a mistake. I've never met anyone of that name. Oh, you must remember Lemmy. You know, he looks a bit like me. He's, um. Uh, oh, never mind. Now, the thing is, Mr. Jensen, I wanted to have a word with you about your plans. Plans? For the supermarket at the bottom of Bryant Street. See, I'm a stall holder in Bryant Street, greengrocer. Uh, uh, let me interrupt you. Uh, you must understand that the supermarket is going to be built. If you've come to ask me to change my <laughs> mind, you're wasting your time. Oh, no, Mr. Jansen. I wouldn't dream of asking you to change your mind. But you do realise there's going to be trouble, don't you? Trouble? <laughs> You can't be serious. Oh, you can't have heard the latest gossip, Mr. То про що Гаррі хоче поговорити з казом? Він каже. I want to talk to you about your plans for a supermarket at the bottom of Bryant Street. І що ж каже у відповідь каз? Let me interrupt you. Дозвольте мені перервати вас. You must understand that the supermarket is going to be built. Ви мусите зрозуміти, що супермаркет буде побудовано. If you've come to ask me to change my mind, you're wasting your time. Якщо ви прийшли попросити мене, щоб я передумав, ви гаєте час. Але Гаррі не збирається просити його передумати. Натомість він хоче застерегти його про дещо. What does Gary warn him about? Про що він його застерігає? Ну, ми дізнаємося. The thing is, Mr. Jensen, I wanted to have a word with you about your plans. Plans? For the supermarket at the bottom of Bryant Street. See, I'm a stall holder in Bryant Street, greengrocer. Uh, uh, let me interrupt you. Uh, you must understand that the supermarket is going to be built. If you've come to ask me to change my <laughs> mind, you're wasting your time. Oh, no, Mr. Jansen. I wouldn't dream of asking you to change your mind. But you do realise there's going to be trouble, don't you? Trouble? <laughs> you can't be serious. Oh, you can't have heard the latest gossip, Mr. Jansen. Very strong sense of local community in Bryant Street. It's a campaign starting, you know. Is there now? Oh, yeah. A man in your position can't be too careful, especially with your planning application up before the council on Tuesday. What are you suggesting? Well, То про що Гаррі застерігає Каза Джансона? Він каже: There's going to be trouble. Будуть неприємності. На що Каз відповідає? You can't be serious. Однак Гаррі говорить цілком серйозно. Він веде далі. You can't have heard the latest gossip. Ви, напевно, не чули останніх чуток. There's a very strong sense of local community in Bryant Street. На Брайант-стріт дуже сильне відчуття місцевої громади. There's a campaign starting, you know. Коли хочете знати, починається кампанія. A man in your position can't be too careful, especially with your planning application up before the council on Tuesday. Людина у вашому становищі мусить бути дуже обережною. Надто, тому що заява про реалізацію вашого проекту буде у вівторок у місцевій раді. Але для чого ж він усе це розповідає, казу? Про це ми дізнаємося трохи згодом. А наразі друга сьогоднішня мовна хвилинка. Ми вже чули, як висловлювати припущення чи висновок. You must be Mr. Johnson. Але це коли речення ствердні. Якщо ж ваш висновок чи припущення заперечні, замість must вживаємо can't. You can't be serious. Не може бути, що ви це серйозно. Ну а якщо припущення чи висновок стосується минулого, після can't іде have і третя форма дієслова. You can't have heard the latest gossip. Напевно, ви не чули останні чутки. You can't be serious. You can't have heard the latest gossip. Отак робляться англійською негативні припущення чи висновки. Але повернімося до нашої історії. То чому ж Гаррі дав казу Джансену стільки інформації про кампанію захисту ринку на Брайан Стріт? Послухаймо, аби довідатися. Oh, no, Mr. I wouldn't dream of asking you to change your mind, but you do realise there's going to be trouble, don't you? Trouble? <laughs> you can't be serious. Oh, you can't have heard the latest gossip, Mr. Jansen. Very strong sense of local community in Bryant Street. There's a campaign starting, you know. Is there now? Oh, yeah. A man in your position can't be too careful, especially with your planning application up before the council on Tuesday. What are you suggesting? Well, what you need is some help from someone with a bit of local knowledge. Like you, perhaps? Yeah. And what would be in this for you? Well, there must be an opening for a manager in your new supermarket. Someone who knows the retail business. Someone, as I say, who knows the local people. What did you say your name was? Smart. Gary Smart. You're a smart man, Gary Smart. Get in. Let's go and talk in my office. Oh, it's very nice of you, Mr. Jansen. Very nice. Nice motor. То чому ж Гаррі стільки всього розповідає казу? He wants a job. Он воно що, він шукає роботу, і він хоче отримати роботу у Каза. Він каже. What you need is some help from someone with a bit of local knowledge. Те, що вам треба, то допомога від когось такого, хто має знання околиці. There must be an opening for a manager in your new supermarket. Напевно, у вашому супермаркеті відкриється посада менеджера. Що ж, після цих слів Каз, схоже, зацікавився. You're a smart man, Гаррі Смарт. Ви кмітливий чоловік, каже він Гаррі. Що ж, про те, наскільки ж Гаррі кмітливий, ми поговоримо уже в наступній програмі циклу The Market from the BBC. Ну а наприкінці цієї програми маємо нагоду почути, як вивчені сьогодні мовні конструкції щодо висловлення припущення висновків вживається у реальному житті. Пригадуєте? You must be Mr. Johnson. You can't be serious. Постарайтеся розчути подібні приклади у наступній розмові. Hi. Oh, I think we've met before, actually, haven't we? Um, I recognise you. Don't you work at International House? Didn't I meet you at the last conference here? No, you must have made a mistake. No, I've never been to International House. No? You Oh. must be thinking of somebody else. Maybe I am then. I'm sorry about that. Anyway, I'm That's Susan. okay. Who are you? Nice to meet you. I'm Catherine. Фрази були такі: You must have made a mistake. You must be thinking of someone else. Ви, напевно, помилилися. Ну що ж, знову помилка. Але в цій програмі в нас залишився час на ще одну помилку. Улюблену помилку Шеріл Кроу. Favorite mistake. Did you know Уроки англійської. Подкаст bbc.ua